나는 달려가 마치 내 꿈처럼 day and night 잠시 내 목마를 태웠나이 주걱들을 밖으로 던진다 이거 마치 각본 없는 드라마 생각 못한 결만 나와 예전에 맘속을 덮었던 먼지가 이제는 내 꿈을 짓눌러내 조백감한 밤들을 집어삼켜 이제는 내가 가져가는 태양의 붉은 빛그 다음에는 차가운 새벽에 외로 있던 가범을 얼굴을 뒤덮어 시청은 색칠한 듯 머릿속에 타올라 가득해져 무릎표가 나를 탓탓 이제는 보지 않은 답을 위해서 달려 running on my mind 하지만 그건 더 답답해 힘없는 내일을 위한 격투 지금 내 상태만 지겨지게 미래를 본 끝에 yeah. 예? 미소리씩 남에게 뿅뿅 걸음이 한숨을 핑 지금의 오늘의 나는 날 보는 것처럼 자가리고 여가윙 걸음걸이가 느려질수록 날 부추기는 바람 Eternal with this burn now 잠시 동안 내게 잡는 시간을 줘내 삶엔 더해오답 같은 정답을 내게 show 지금 내게 보는건 시간속에 올라있어 시퍼런 하늘 아래 붙게 차는 우리 노래 붙게 차는 우리 노래 앞으로 많 것이 모래바람 타고 날아오는 먹이 사냥하는 물에 그렇다고 먹을 줄 수는 없어 나는 원래 그래 여기저기 돌들이 다 날아오면 칼로 칭칭 다 베어버린 다음 티끌로 만들어 티끌로 태산을 만들어 다 되돌려준다 어, 끌어올라 신전자에 담겨놔 끌어올려 거기 화해같이 내게 화가 꽃이었으면 좋겠네 불바다만 떠들어대네 복잡함에 공기 중에 써도는 내내 그날을 낚아챈 건 높이 나는 새내 그 새 등뒤타 나는 비행해 I'ma look back I'ma look back to the future in fact Let me examine the progress of things I try to suffocate the road to success I'ma look forward into the sea Oblivious sea I call history Thunderous waves that rage Destroying the maze of memories I wanna see So should I give up? But really, can I give up? You live in a time and space, so I feel a blinds, it makes me wanna give up. But then again, no, I shouldn't give up. I'm feeling inside, don't wanna give up. We live in a time and space. No, I've had enough. Falling out for help on this carousel. Life is like a dead or an open vet. I just wanna tell, tell to see the Dell tree. Empire, campfire, unpile, old fire, set fire. Rise higher, good water, chase my dream.